Orkazten naiz uh, departamentako eh, haute eskundetan uh, eh, ehatxe baien uh, kolorekin uh, justizia soziala defenditzeko. Kampaina hortan bost tildo johatuko ditugu, uh, lehena eskolegian erabaki, bigarrena tokiko enpleguak garatu behar direra defendatuko dugu, serbitzu publikoak eta elkartasun mantendu eta garatu behar dela, aipatuko dugu ere bai, Eh, hori uh, buruz uh, ekintzak izango dira larun bat ontan uh, eh, osoan eta bereziki uh, bai honan uh, kaf uh, delakoa uh, susten gatzeko pauera bidai behar nahi dutela. Fratuko dugu ere bai aldaketa klimatikoaren aurkaren politikak. Behar dugu kuadro instituzional bat behar dituen dituena, behar dituen uh, Ipar Euskoalegiak behar dituen eskumenak. Eh, beraz eh, gurentzat kuadro hori izango da EPCI delakoa, uh, eh, eran nahi dut kominote urben bat eta gero kominote urben hortatik landu behar dira pixkat antolakuntza mailan. niz aldean eta nantes aldean bat dira modialitateak hori rantzeko eta egialdeka edo... Fen, je, eh, kude, um, dezentralizatzeko eh, kudeak eta, eta hori enteratzen zaigu. Bai, ideia da, uh, eh, errealde bakoitzaren errealitateak ongi errespetatzea eta ongi ezagutzea gurentzat. Gure prentsaurrekoan uh, garatu dugu uh, gazten egoera eta haien uh, enplegua, etxe bizitza eta dena. Uh, gero uh, egia egan behar dira. Adibidez, kantan amendu hortan, badugu uh, cluster bat, deitzen dena e, olatu uh, leku. Eta hori gurentzat biziki uh, da. olatu leku da cluster dibezaz dira. Ampresak lan egiten dutenak uh, surf eta aktivitate hoien inguruan. Beraz, gurentzat ola aukera um, enplegu politikak garatzeko. Gure proposamena da olako eksperienzioa aliantziak garatzea eta zabaltzea ez bakarrik gai hortan, baina beste gai ba- batzuetan ere bai.